visa som vi ska sjunga nu handlar om troligtvis en hälsingejänta som har gått och strulat ihop sig med en leksandskarl. Och hon har gjort det visa om en. Och hur hon kände det får ni höra i texten. Jag oss över med en leksandskarl i natt så Gud förlåter mig mina synder. Ge oss med Melleksans kar i natt. Så Gud förlåter mig mina synder. På det ena ögat var han ganska matt och på det andra nästan blinder. Di-du-di-dam-da-di-di-da Ge oss med Melleksans kar i natt. Så Gud förlåter mig mina synder. Ge oss över en Leksands natt Så Gud förlåt mig mina synder På det ena ögat var han ganska matt Och på det andra nästan blinder di do di dam da di Men tacka vet jag, räckan kom